Biz keçən dərsə Davabdül Təkvir, yəni kitabından e, artıq o biri e, kitabı oxşar olanlar, ondan sonra zimmə əhli, onlar haqqında danışır, sonra əmnamançılıq, yəni ə, ə, ə, müqavilə ilə daxil olan, yəni kafirlər haqqında danışıq, onların şərtləri, yəni dünyada onların hökmləri haqqında danışıq. Və bu gün də inşallah, yəni mürtədlər haqqında, yəni e, mürtədlərin hökmü haqqında danışacağıq. Və mürtəd də o kəsdir ki, o hansı o kəs İslam'a daxil olub və sonra İslam'a daxil olan sonra, yəni İslamdan, yəni üz döndərib. Hansı ki, o səbəblər ki, o əməllərin ucbatından ki, hansı ki, biz artıq bundan əvvəldə qeyd elədik o əməllər ki, hansı o əməlləri insanlar edəndən sonra hansı şərtlərin, hansı qeydlərlə insan insan, yəni mürtəd, yəni hökmü, yəni verilir. Və e, artıq alimlər ittifaq eləyiblər ki, e, kişilərdən olan mürtədlərin öldürülməsində. Çünki Peygəmbər buyurur ki, "Mən bəddələ dinə faqtulu", yəni kim öz dinini dəyişsiz artıq onu, yəni öldürün. Və bu da e, alimlər e, ki, e, mürtəd kişilərin, yəni ölümündə ittifaq eləyirlər. Ancaq qadınların yəni əgər qadınlar mürtəd olarsa, onların ölüm barəsində isə artıq cumhura görə e, onlar öldürülür mürtəd kimi və Abu Hənifəyə görə isə o, yəni həbs olunur, yəni öldürülmür. Həmçində ixtilaf eləyiblər mürtədin, yəni ölümdən qabaq, yəni tövbəsində. Və bəzə deyir ki, o 3 səfət ölümündən qabaq, yəni o ölüm hökm verilməmişdən qabaq, yəni ölüm hökm tətbiq olmamışdan qabaq, o 3 səfə, yəni tövbə də olmalıdır və bu da çox alimlərin rəyinə görədir. Və onlardan həmçində Ömər radiyallahu anh, Əli radiyallahu anh, həmçinin Nəxayi, İmam Nəxayi və Məlik və Thor və Ləvzəy və Lisaq və Əsəbu Ray və hu əhədül qovlə Şafi və Əhməd. Bu rəy həmçinin Ömər radiyallahu anh, əlinin, həmçində Malikin Avzay İshakın və həmçində Şafinin və bəzi rəylərə görə Əhmədin rəyidir ki, yəni onlar e, öldürülməmişdən qabaq onlar, yəni tövbə edilməlidirlər. Və Və həmçinə bəzilərdə rəyinə görə onlar e, tövbə edilmirlər, onlar tövbəsiz, yəni öldürülür. Çünki Peyğəmbər hədisi deyir ki, "Mən bədəl dinə faqtul", yəni orada Peyğəmbər istisna eləmir. Onlara tövbə elətdirin, tövbə etsin və s. <clears throat> Ancaq cümhur rəyinə görə isə, yəni tövbə olunmalıdır. Və həmçində e, İmam Həsənin rəyinə görə və Tausa görə isə e, onlar e, birbaşa yəni öldürürlər. Yəni heç bir tövbə etdirmədən, heç bir vaxt gözlənilmədən dərhal yəni öldürürlər və bu rəy də Muaz ibn Cəbəl radiyallahu bu rəy gələnib. Və həmçində bu rəy yəni, Muaz ibn Cəbəldən yəni gəlib. Və həmçinin ixtilaf eləyiblər onun tövbəsi müddətində və bəzilərinə görə bir dəfə tövbə edilir və əgər tövbə edilsə artıq tövbəsi qəbul olur və bəzilərinə görə isə üç dəfə tövbə edilir və bəzənə görə 3 gün, yəni tövbə edilir və bəzənə görə 1 ay, yəni tövbə edilir və bu rəylərin hamısını e, İbn Hizam, İbn Həzm e, Məhəllə, Muhəllə kitabında yəni qeyd edib. Və həmçində bu mürtədlik, mürtədin də şərtləri var. Yəni insan ağıl sahibi olmalıdır. Ancaq uşaqdan, məcnundan və hətta ki özünü itirməyən ağlı itən şəxsdən o mürtədili yəni qəbul olmur. Tam kimsə əgər e, dəlliyi olanda, yəni Quranı tulluysa, Allahın sözü, Peyğəmbərin sözsə və ya da ki, uşaq elə özü də, uşaq üçün, məsəl üçün, e, təmiz yoxdur, ağlı yoxdur, belə halda bu küfr əməllər edəndə, küfr şeylər işlədəndə onun, e, necə deyərlər, bu küfrü qəbul olunmur, aydındır, qəbul olunmur, e, və ya da ki, hansısa bir xəstəlikdən insanın ağlı itir, o insan artıq küfür şeylər işlədir, bu vaxtı artıq o insan kafir olmur və bu barədə isə alimlər arasında e, xilaf yoxdur. Yəni, bütün alimlər ittifak edirlər ki, bu cür hallara səbəb olanlar, istər dəllikdən, istər ağlı itmək səbəbindən, istərsə ki, hansısa bir e, caiz olan dərmanı içməklə o insan dəli olubsa, tam ki, məsələn, hansısa bir xəstəliyə görə həkim ona bir dərman yazıbsa, o dərman onun əks təsir göstərsə, onun ağlı itməsinə səbəb olub, və insan artıq e, dəli, e, küfür, küfür sözlər işlədir, küfür, küfür əməl edirsə, alimlər ittifaq edirlər ki, bu əməllərlə həmən insan, yəni mürtəd, yəni olmur. Əgər mürtəd, mürtəd, e, əgər tövbə edərsə, tövbə edərsə, onun tövbəsi, yəni qəbul olunur, baxmayaraq onun küfrü nə olar olsun, istər zindiq olsun və yaxud da ki, istər, yəni zahir küfr olsun. Və bu barədə həmçinin İbn Məhsud Əli radiyallahu və həmçində bu, bu Şafinin məhzəbidir və həmçində Əhmədin bəzi rivayətləridir. Və həmçində deyilir ki, onun zindiqin tövbəsi, yəni qəbul olunmur və həmçində kimi bir neçə bu tövbə bu küfrü təkrarlasa, tam ki bir insan e, əgər zindiqdirsə, yəni zindiq artıq e, necə deyərlər, Abdullah bin Sabah kimi, hansı ki, münafiqcəsinə İslamı parçalamaq istəyənlər kimi və fitnə zat törədənlər kimi, hansı ki, e, müstəşkilər kimi, bu cür kimilər onların bəzi alimlərin rəyinə görə onların yəni tövbəsi qəbul olunmur və həmçinin o kəssə ki, küfrü bir neçə təkrarlanırsa, onların da deyir küfrü yəni qəbul olunmur və bu rəydə Malikdən, Leysdən, İshaqdan və Əbu Hənifə və Əhmədin yəni bəzi rəvayətlərində yəni bu qeyd olunur ki, onlar bu cür şəxslərdən yəni tövbənin qəbul olunmamasını yəni bildirirlər. Və həmçində mürtədin kəsdiyi heyvan ətin də yemək haramdır. Əgər onun e, hətta onun riddəsi, yəni küfrü əhli kitab olsa da belə. Yəni bu nə deməkdir? Tam ki, bir insan müsəlmandır aydındır, insan müsəlmandır və insan din dəyişdi oldu nasrani. Yəni, əhli kitabdır, Quran əhli kitabdır. Qurandan keçdi nəyə? Əhli kitaba. Yəni, ya yəhudi nasrani oldu, aydındır. Baxmayaraq ki, əhli kitabın, yəni əti bizə halaldır, ancaq bu mürtədin o əti nədir? Əti haramdır, aydındır. Baxmayaraq ki, o insan e, bu kitabdan, yəni o biri kitaba keçməsinə, yəni baxmayaraq. Bunu da alimlərin, yəni çoxu deyib, həmçinin bu barədə, yəni Malik Şafii və başqaları da bu rəydədirlər. Və həmçində e, bəzi alimlərin rəyinə görə, alimlərin rəyinə görə, əgər o əhli kitaba keçibsə, onun yəni əti, yəni yeyilməsi düzgündür, amma düzgün rəy odur ki, e, o insan əti yeyilməz. Çünki Peyğəmbər sallam, yəni onun e, mürtəd olması ilə onun artıq ölüm hökmünün tətbiq olması əmr eləyir ki, mən bəddələ dinəhu faqtulu. Ancaq mürtədlərin övladları barəsində hökm isə ə, e, əgər onların ə, e, övladları ə, e, riddədən qabaq, ə, o ə, mürtəd olmamışın qabaq doğulublarsa, onda onlar, yəni müsəlman kimi sayılırlar. Aydındır? Əgər mürtədlər, e, mürtədlərin övladları, əgər həmən insan mürtəd olmamışdan qabaq doğulublarsa, onda onların uşaqları, yəni müsəlman kimi, çünki atalarına tabi olur. Çünki ataları nə idi onların? müsəlman və onlar atası müjdət olmasına baxmayaraq da o insanlar, yəni müsəlman kimi yəni qalırlar. Əgər onlar e, riddədən sonra doğulurlarsa, doğulsalar və onların atalarından, valideynlərindən biri əgər e, müsəlmandırsa, onlar İslama nisbət olunurlar. Yox, əgər onlar ikisi də mühtəddilərsə, orada artıq və o barədə ixtilaf var. Onların uşaqları e, kafirdirlər, yoxsa ki, e, kufrun aslidirlər. Yəni, mürtəd sayılır, yoxsa ki, əsri küfür sayılırlar e, və bu barədə alimlər arasında ümumiyyətlə yəni, ixtilaf var. Çünki üç sayı var bu barədə. Bəzilə deyir ki, onlar yəni, kafirdirlər, e, onlar kafirdir, yəni mürtəd deyil, onlar əslən kafirdirlər və onları qul eləmək olar və bu barədə həmsə İbn Qudaməndə ixtiyarı, yəni seçim də budur ki, onlardan qul eləmək olar. Və həmçinin İbn Qudamə zikr eləyir ki, bu qovul həmçində Əhmədin rəyidir. Bu Əhmədin rəyidir. və həmçində mürtədin malı barəsində. Əgər bir insan mürtəd olarsa, onun malı o mürtəd olmaqla itir, yoxsa onun malı yəni qalır? Bu barədə alimlər ixtilaf edirlər və bəziləri deyir ki, o insan mürtəd olmaqla onun malının isməti də itir. Yəni, əgər bir insan müsəlmansa, mal dövlət sahibisə, əgər o mürtəd olsa, artıq mürtədliklə də onun malının isməti qutarır. Yəni, o insanın hökmü nədir? Öldürülmək. Və onun malı da ona salmır. Aydındır. Bu alimlərin çoxu bunu deyir və necə ki, e, Və bəzilə də e, bunu necə buyururlar və bəzilə deyir ki, əgər insan əgər mürtəd olarsa və onun mal dövləti varsa, o insan, o insan e, mürtəd olmaqla yanaşı artıq onun mal dövləti onun ismətindən çıxır. Yəni o mal dövlət onun əlindən çıxır və onu o onun yəni sahibi sayılmır. Buna da misal gətirir necə ki, insan mühsin, yəni zina edən kimi və bəzən rəyinə görə isə e, onun yəni malı e, əldə edilmir gözlənir hətta yəni bürhan olana qədər. Yəni hakim nə əmr eləsə, onun malı elə də olar. Və bəzi buyurur ki, əgər o insan e, mürtəd olarsa və sonra mürtədildən sonra yenidən İslama qayıdarsa, onda onun malı, onun malı, onun malı özünə qayıdar. Yəni salamat olub, yəni özünə qayıdar e, və <clears throat> malı isə onun mürtəd oldu, mürtəd olub ölsə, onda olunmalı onun yəni hakimiyyətindən yəni çıxar. Və bu barədə isə bunu isə İmam Nəvavi rəhməhullah yəni qeyd edir ki, bu rəy İmam Nəvavinin öz rəyidir. Və sonra ixtilaf eləyiblər ki, onun malı mürtəd öləndən sonra onun malı yəni kimə sərf olunur? E, Əli ibn Əli ibn Əbi Talib və Həsən və Şəbi və e, e, Leyth və Abu Hanifə və İshaq ibn Rahveyl Onlar buyururlar ki, onların malı müsəlman, onun müsəlman olan varislərinə çatmalıdır. Əgər bir mürtəd, e, mürtəd olub, yəni ölərsə, öləndən sonra onun malı deyir, onun varislərinə olan müsəlmanlara çatır. Və bu rəy həqiqi mənədən e, ən e, güclü rəylərdən biridir. Və həmçinin Rabiyyə rəyinə və Malikin İbn Əbi Leylənin Şafin Əhmədin rəyinə görə isə onun malı e, onun varislərinə deyil, Beytulmala çatmalıdır. Beytulmala çatmalıdır. Və bəzilərin rəyinə görə isə o mürtəd, o mürtəd, əgər mürtəd olub ölərsə, onun ə, e, o mirası mürtəd varislərinə çatar. Aydındır? Onun kafir varislərinə çatar. Əgər əhli kitabdsa, ə, e, müsəlman isə mürtəd oldu, oldu əhli kitab və əhli kitabda da bunun qohumları var. Aydındır? Və ölməklə onun malı bəzilə deyir ki, o mal onun e, müsəlman varislərinə çatır və bəzilə deyir ki, o mal onun ə, Beytulmala çatır və bəzilə deyir ki, o mal onun onun e, onun hal-hazırdakı dinində olan insanlara çatır. Onun hal-hazırda hansı dində hansı insanlar varsa, yəni onlara çatır. Və bütün bunlarla da inşallah e, bu e, mürtəd barəsində və həmçində e, kafirlərin hər üç qismi barəsində artıq dünyada onların, yəni hökmləri barəsində danışır. Yəni dünyada onlar necə müamilə olunmalıdır, necə rəftar olunmalıdır və onlardan danışan dedi ki, həm orada kufrun asli əhli kitab, e, Yahudi nasana məcuslar və kitab oxuyanlar və həmçində e, bütpərəslər və həmçində yəni İslamdan dönmüş, yəni mürtədlər barəsində bununla da yəni onların haqqında danışıq və inşallah yəni gələn dərsdə onların e, axirətdə olan yəni hökmləri yəni barəsində danışacağıq. Yəni bu danışıqlarımız yəni bu günə qədər, yəni bu e, üç e, təqsimdə olan danışıqlarımız onların bu dünyada olan hökmləri, yəni on, onlarla bu dünyada necə rəftar olunur, onların malı ilə, dövlətən, özləri ilə və inşallah gələn dərsdə isə gələn dərsdə isə onların, yəni axirətdə onların e, müamiləsi, hökmü barəsində inşallah danışacağıq və düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.